wannan karni da muke ciki a takaice bangare na biyu hikimar da ta sa muka ɗauko wannan shiri ganin yadda mace-macen aure yayi yawa a tsakaninmu sakamakon bincike da muka gudanar akan wasu zawarawa guda dubu hudu ya nuna mana hausa fulani da waɗanda suke kewaye da su na bare-bari da kamansu su ne na biyu a faɗin duniya wanda suke sakin aure su ne na biyu akwai wata kabila da ake kiransu maya a ƙasar indiya su ma suna da fushi da saurin sakin aure to bayan su ba wanda ake da rekod a duniya na yana sakin matarsa da sauri irin bahaushe ba fulatani ba barbare da sauransu ma'ana arewacinmu na najeriya tunda a jiha ɗaya za a samu zawarawa dubu hudu wanda har shugaban zawarawa na kano ma tana cewa akwai zawarawa miliyan ɗaya waɗanda suke ba sa tare da mijinsu da binciken bincikenmu ya nuna mana akwai abubuwa sama da arba'in da hudu waɗanda su suke kawo yawan sake-saken aure wanda su ne za mu tattauna da ku waɗannan abubuwa da zan karanta muku guda arba'in da hudu ba wai rubuta su ne a littafi ba su matan da muka wa intabiyu ke me ya kawo mijinki ya sake ki na gaya muku a kowace aka sake ta saboda wai sabulu akwai wacce aka sake ta saboda dubu biyar akwai wacce aka sake ta saboda wai ta sa gishiri ya yawa a cikin miya har nake cewa mijin to kai yanzu a ce an aura maka ko a ce mace tana da abubuwa da ya kai dubu ta maka girki sama da dubu da hamsin a tsawon shekara ya za a yi kuma a ce wato ka sake ta saboda girki kwaya ɗaya gishiri ya yawa saboda ka wannan ya sabawa ka'ida na wato zamantakewa da waɗannan dalilai ga su kamar haka dalili na farko rashin ilimin zamantakewa ta aure hakika bincikenmu ya nuna mana mafi yawa masu aure ba su da ilimin yin auren aure da ka ake yinsa da wuya ka samu wata mace ta ce kafin na aure sai da aka zaunar da ni aka lissafa min aka karantar da ni aka ilmantar da ni aka haska min wace irin rayuwa zan shiga aka yi min wata samina akan meye auren su ma mazan aka yi musu su ma matan aka musu mafi yawa aure da ka ake shiga sai dai ana samun wasu ƴan tsofaffi uku hudu ranar da za ka kai ki ɗakin amarya su zo su miki gulma su ce to miji in kika riki miji uba za ki kwana mareniya kuma miji ba ɗan goyo ba ne tun daga na an rushe auren da ko a nuna miki yadda zaki zauna lafiya ki iya girki ki iya kwalliya ki iya tsafta ki iya abinci ki iya magana ki san kalmomi shi ma mijin a zaunar da shi a koya masa irin waɗannan abubuwa sai ya zama babu cikakken ilimi a harka aure wannan yana daga cikin matsalar da ta jawo aure yake yawan mutuwa ita ce matsala ta farko matsala ta biyu al'adu akwai al'adu waɗanda aka sa a cikin harka aure waɗanda wannan al'adu sukan kawo tafiyar hawainiya dangane ga kaiwa ga nasaran aure ko da mutane da irin al'adunsu wani kafin a baka matar sai an yi wujijjiga ka an wujijjiga ka an wujijjiga ka yadda ya kamata a ce kayi kaza a ce kayi kaza a ce kayi kaza kuma duk ba sadaki bane wanda wannan wani in ya tsawo yayi yawa ya wahalar saboda haka sai kaga mutane suna gudun shiga aure sai sun shirya saboda al'adun da ke fuskantar su sannan na uku akwai wasu bid'o'i akwai bid'o'i da aka saka a cikin harka aure kowane yanki kowace kabila kowane gari kowace ƙasa da irin nasu al'adun da nasu wato bid'o'in da suke aiwatarwa wannan ma a nazarinmu da bincikenmu ya tabbatar mana yana cikin abin da ke kawo matsalar yawa mace-macen aure sannan na hudu akwai matsalar miji mijin da ba shi da ilimi ko ba shi da sana'a ko bai san ya ake aure ba ko ya ake rike mace ba ko me hikima aure ba so da haka sai zo ya ta cusa mace bakin ciki ya ta zaginta ya ta cin mutuncinta ya ta wulakanta ta yana zagin iyayenta yana wulakan musamman aka dan kwana biyu sai kaga an samu matsala mace kawai ma babu soyayya babu nutsuwa ba kwanciyar hankali tana zama ne kawai saboda kare mutuncinta da kuma matsalar 'ya'yanta. to wannan ma a cikin abinda muka duba yana cin abin da ke kawo matsalar aure sannan matsala ta biyar matsalar su matan akwai matan da su ne masu matsalar suraka wata ta ɗauka aure wani harka ne na business ko wani harka ne na ɗan lokaci ko harka ne na na wato a shiga a fito da rashin wayewa da sanin hikima auren mijinta yayi fushi tayi yi fushi yayi fada ta yi fada ita ta fara kai zagi ko tayi yi fushi ko kaza kaza wanda halaye ne da yawa cikin ganawa da muka yi da matan nan mun gano wasu su suka jawo aka sake su saboda rashin iya zamantakewa ta aure sannan matsala ta shida mun yi nazari akwai matsalar iyayen miji wani yana zaune lafiya da matarsa kawai sai uwarsa ta faɗo cikin auren nan kawai ta rikita komai har ma an wayi gari a wasu gurare sai kaga uwar mutum ta zama kamar kishiya ga matarsa duk dan kunshin da kai zaka shiga ɗakin matarka sai ta ce me wannan zo nan tukuna ya wannan matar musamman kana da ƴan uwa mata masu tsegumi sai su je su ce ai matarka wato ta daure ka ta shanye ka ta murde ka ta yi waye baka wa kowa alheri sai danginta da ƴan uwanta da haka wannan sai ya jawo matsala har a dingawa wato ita uwar miji ta shiga ta kawo cikas ko ubansa a cikin harka aure wannan shi ma yana cikin abin da muka yi nazari kuma zamu duba shi sannan na tara akwai ah, Ah, na takwas matsalar dangin miji shine na na takwas matsalar iyayen miji matsalar iyayen mata na bakwai matsalar iyayen su matar wata rana iyayen matar ne sun kai yansu sai ga kamar sun kai ta wani kamfani ta zuwa ce nawa kika tara nawa ya baki nawa kike ajewa da shi hannu nawa kike yi ya zaki zauna kina zaman banza a gidan miji ba kya komai ba kya kaza ba kya kaza so da haka sai a koya mata wasu halaye ta dinga kangare wa mijinta wanda su ma ina jin a cikin zawara wannan watakila watan ta tashi ba da bayani za ta iya faɗar abin da ya fito da ita daga gidan miji irin wannan matsala ce to saboda haka shi ma yana cikin abin da muka yi la'akari abu na takwas matsalar dangin miji wata ran ba matsalar iyayen bane ka ne za su zo su dinga kawo maka cikas tsakaninka da matarka ko su ziga ka ko su ziga ta ko su kawo rashin fahimta wanda wannan ma mun samu wacce mijinta ya sake ta ko ta fito daga gidan mijinta sakamakon irin wannan matsala abu na tara wata ran dangin matar ne suke shiga suke kawo cikas a cikin harkar auren abu na goma mun yi la'akari rashin tsafta hakika rashin tsafta ya taka rawa sosai wajen kashe aure da yawa kamar yadda ya faru a lokacin sayyidina Umar wata mata ta zo da mijinta tace ya rasul tace sayyidina Umar a raba auren mu bana son sa sai da na ya kalle shi wani duguzunzun ya to ya yi ƙazanta ya yi dauɗa ya yi annakiya yana tsami so da haka sai ya fahimci wannan matsalaci sai ce to ki je gobe ki dawo za a raba auren sai ya kira wani ya ce wannan a tafi da shi bai tilmali a je a ba shi dama ya wanka ya gyaran fuska a ɗauko kaya masu tsada a ba shi ya sa a kuma fesa masa turare a da da shi gobe da aka dawo da shi ba ta gane shi ba aka ce namijin mijin naki ta ce yana zuwa aka ce kin yarda in an raba auren a aura da wannan sai ta sun da kai ita to ai shine mijin naki ta ce a to na fasa zo mu tafi gida a ce wannan kazanta ta mijin ce yasa mata take son rabuwa da shi ko mafi yawan maza wallahi kazamai ne to ana samun kazamai su ma mata kazantan mata ta fi saurin bayyana saboda akwai kazanta ta jiki akwai kazanta ta tufafi akwai kazanta ta gida ita kuma kazanta ba ta buya domin tana da abokan da suke rakata kun ga sauro kuda kyankyaso gizo-gizo beraye jaba tsaka menene ɗayan ma duk yan rakiya ne duk abokan zaman ki ne yanke kazamiya ce saboda haka kazanta wallahi da rashin tsafta ta gida ta jiki ta tufafi ta yara ta kaza ya dade yana sa maza suna kyamar matan su har ta kai ga saki da haka wannan ma ku sa shi a cikin abinda za a sa sannan na goma sha ɗaya an yi la'akari wasu na da tsafta din amma ba su iya kwalliya ba kun san kwalliya daban tsafta daban tsafta ki share komai fes fes ita ma kwalliya da kuke gani har fanni gare ta har littattafai aka wallafa har makarantu aka bude domin a koya wa mata yadda ake yin kwalliya a cikin gida sannan na goma sha biyu rashin iya magana wata bata iya magana ba a cikin maganganunta in an mata tarama ko ita ta magana mara daɗi ko shi mijin bai iya magana mai daɗi ba na gaya muku abubuwa guda uku bature yake wa mace mu ma musulunci sai aka ce mu wa mace abubuwa guda uku duk inda bature zai taro in dai da mata da maza a gurin sai an fara gaishe da mata kafin a gaishe da maza me ake cewa ladies and gentlemen na biyu idan bature da matarsa suka zo za su shiga mota sai ya zagayo ya bude mata kofa ta fara shiga sannan ya zagayo shi kuma ya shiga wannan doka ce a ƙasan turai sai kayi wannan sannan na uku in dai zai fita daga gida sai abu ɗayan biyu ya faru ko ai sun ba ko kuma a ce ina son ki da turanci so da haka wannan al'ada ce ko yayi nisa ya shiga mota in ya manta sai ya bude mota ya dawo an sake faɗa wannan kalma kafin a rabu to mu a musulunci an ce ai ukun nan ma an kai wannan ukun babu laifi tunda duk wanda ya saba musulunci sannan na ƙarin uku akan wannan duk inda mace ta maka kwalliya ko ta yi girki ko ta yi abinci ko ta yi tsafta abin da take so ta ji daga mijinta yabawa ka ce kai amma abincinki ya yi daɗi ko girkin ki yayi kyau ko tsafta ki tayi kyau ko gidan nan yayi kyau ko yaran nan sun yi tsafta sun tafi makaranta Allah ya miki albarka ya saka miki da alheri kin burge wallahi kin kyauta ba kowane miji ne kuma yake gaya matarsa irin waɗannan kalmomin ba na biyu lokacin da ka bata mata rai kai mata abu ba daidai ba ka ce Allah ya baki hakuri Allah huci zuciyarki wannan shi ma kalma ce mai daɗi amma ba kowane miji ne yake iya daurewa gaya matarsa ba na uku in kaga ta shiga damuwa kamar ba ta da lafiya ko ta ji rauni ka fita damuwa ka nuna cewa wannan raunin da ta ji ma kamar a jikinka aka ji ka tsaya a ta ga kai ne ma kake jinyarta kai ne kake kula da ita an taba yin haka a wani guri wani su a kwantar da ita asibiti ma'aikaci ne kawai sai ya dauki hutu ya zo ya zauna shi yake aka ce duk wanda yau sai ce ina masu kula da ita ce ni ne wa zai kula da ita in ba ni ba ya sa kujera ya zauna daidai kanta ya tsaya da ta farka shi take fara gani wannan abu ya burge kowa wallahi malai sa kai na ma kai ma za ka yi haka <laughs> to wannan yana cikin wato abin da ya kamata a gyara sannan na goma sha uku rashin ciyarwa akwai mazan da suke da kwauro ba sa wadata iyalansu da abinci gashi yana da halin amma matarsa baya wadata ta da abinci tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk abin da ka samu a duniya ka fara wadata matarka matarka ta fara ci ta koshi ka wadata gidanka da abinci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan aje wa iyalansa abinci na shekara har tsawon shekara akwai abin da za a ci a suto yin wannan yana daga cikin abin da mutane da yawa ba sa yi kuma aya alqur'ani ta ce li yunfik zu sa'atin min sa'atihi wa man qadira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah a wani gurin kuma Allah ta'ala ya ce wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf da haka wajibi ne mai gida ciyar da matarsa gwargwadon samun sa da karfin sa kada ya bar matarsa cikin wahala na abin da za ta ci ko ta sha wannan yana cikin abin da yake kawo matsala aure mace ta ji yunwa ta mata yawa ta fara rigima ta fita sannan a cikin wannan na goma sha hudu akwai rashin ladubba da tsare-tsare na yadda ya kamata alaƙa ta aure ta kasance wanda shi ma yana cikin matsalolin da suke haifar da mutuwa aure a wannan mun samu matsaloli da yawa wani ya kaura wa matarsa shekara ɗaya wani shekara biyu ha a kowace ta ce wallahi yau shekara takwas suna zaune da mijinta amma ba wata alaka ta aure da ta haɗa su ko a jiya cikin tambayoyin da mata suka yi sun faɗi wannan wata ce shekara wata ce wata takwas wata wata shida wata kaza mijinta ba sa wata alaka ta zamantakewa aure to wannan ma yana cikin matsala sannan na sha biyar matsalar rashin adalci wani dan rigima sai je ya karo aure kuma tare da cewa Allah ya ce kakka ƙara aure sai in zaka iya adalci Allah ya ce fankihu ma tsaba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan Allah ya ce in kuna jin tsoron ba za ku iya adalci ba ku zauna da mace ɗaya kuma hadisi ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mai mata biyu in ya karkata ga ɗaya yake walakanta ɗaya zai tashi ranar alkiyama ɓarin jikinsa ɗaya ya riɓe baya aiki sana Allah yake cewa walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal maili fatazruha kal mu'allaqa a wajen soyayya da kauna Allah ya ce ba zan kama ku da laifi ba domin wacce tafi kyautata ma dole zuciyarka tafi kaunarta amma a fili dole ne ka raba musu komai daidai abinci ne sutura ne akwai malaman da suke cewa in ka auro yar talaka sai ka dinga mata kaya irin na talakawa in ka auro mai kuɗi a fiƙi ne ko su kuma ka dinga mata irin na masu kuɗi to ba gaskiya bane wannan maganar mijin ake dubawa mijin ake dubawa wajen ba ta sutura da abinci da gurin kwana da sauran haƙoƙi guda goma ne kowane miji ya ji ba zai iya ba mace haƙƙi goma nan ba kada ma ya auren na ɗaya ciyarwa na biyu shayarwa na uku tufatarwa na hudu gurin kwana na biyar kayan kwalliya na shida kayan tsafta na takwas iliminta a na bakwai iliminta na takwas lafiyarta na tara mutuncinta na goma iyayenta dole ka ɗauki iyayenta kamar su suka haife ka to in ka ji ba za ka iya wannan ba to kan ma kai auren in za ka auro ta biyu kuma ba za ka yi mata irin wannan ba to kakkai ka zauna da matarka guda ɗaya ya fi maka sauki da ka ja abin da zai shigar da kai wuta shine rashin adalci ko mafi yawa masu mata biyu da uku da hudu ba sa iya wannan adalcin in ba jarumin gaske aka samu ba wallahi ba za ka iya adalcin ba saboda haka mutum a yi ƙoƙari wanda dai sun zai kara aure ya zo makaranta a gaya masa fato ga haƙoƙin wacce za ka auro ta biyu in ka haɗa da ta farko ga kaza ga kaza in ba za ka iya ba kai zaman ka da matar ka ɗaya kamar yadda Qur'ani ya baka shawara sannan na na sha shida goyon kaka akwai yaran da ake kai su wurin kakarsa a nan za ta girma sai ta koyi shagwaba to da ka ita kullum mijin ma bata fahimci ma me auren ba bata ma fahimci rayuwar auren ba an shagwaba ta kuma wataƙila mijinta bai kai arzikin da ta saba da shi a gida ba ni fa a gidanmu ba haka ake mun ba ni a gidanmu ba a mun fada ni a gidanmu ba a mun kaza ni fa kakata ba ta mun to ba a miki kaza yanzu ba a gidan kakaki kike to da ka wannan mun samu irin wannan guda biyu a cikin matan da muka wa ina biyu dalilin fitowarsa daga aure shine sun saba da wata rayuwa ta shagwaba suka zo gidan auren su za su kaza su za su kaza su za su kaza to da haka su ba su saba ba ba su iya wannan abun ba har ya jawo mutum ya ga ƙara ya ba ta takarda da sanda dare mata sannan na sha bakwai auren kisan wuta wannan auren kisan wuta tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam mata suke mutum ne ya sake matarsa ɗaya ya sake ta biyu ya sake ta uku kuma dama Allah ya ce auren da zaka iya mai da mace ko sakin da zaka iya mai da mace guda biyu ne at-talaqu marratani fa imsakun bi maarufin aw tasrihun bi ihsan to in kai mata cikon saki na uku fa in tallaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayrahu in an mata cikon saki na uku to ba dama mutun ya maida ita har sai ta auri wani mijin kuma kada su hada baki da mijin kamar yadda wani ya taba yi ya saki matarsa kuma yana son ta saki uku sai kira wani mutum ya ce da Allah so nake ka je ku zance da matata ka aure ta bayan sati ka sako min ita to wannan abun shari'a bata yadda ba kuma auren bai yi ba kuma koman ma bai yi ba wancan bai yi ba wannan da za a yi bai yi ba ko manzo Allah ya tsine ma wanda ya shirya irin wannan wato tsarin amma ita matar ce ita akan kanta ta shirya cewa ni ina son koma gidan mijina saboda 'ya'ya sai ta je ta yaudaru wani ta nuna masa tana son sa sai da ya aure ta bayan kwana biyu sai ta tada rikici tace za ta koma gidan mijinta to wannan ma yana cikin abin da yasa wasu matan suke yin aure su fito dama auren ba zama suka je yi ba sun je ne domin su auri wani ya ba su dama su koma gidan tsohon mijinsu to wannan watan kuma sai ta je tsohon mijin kuma ya kiyar da mai da ita nan kuma ta fito daga gidan wannan da ta auren kisan wuta saboda haka sai ta wayi gari ta yi batan bakatantan ba can din ba nan din sannan na sha takwas auren gidan zaman gidan haya matsalar gidan haya ita ma ta kashe aure da yawa yadda muke tsarin haya Allah bai dada haka ba kwata kwata ya saba musulunci mata bakwai a gida daya mata biyar a gida daya ban daki daya suna bin layi da matan wannan da mijin waccan wannan maguzanci ne sai an gyara shi yadda musulunci ya yarda da gidan haya kowane gida zama na mutum ɗaya ne ko ɓangaren sa daban-daban ɗakinsa sa shi da matarsa haka ake tsarin gidan haya a musulunci amma akwai gidan da muka samu a Kano gidan ɗaki hamsin yake da shi ban ɗaki uku ɗaki hamsin ban ɗaki uku so da haka mutane ne gashi a jere ɗakuna ne waccan da mijinta waccan da mijinta aka yi sama aka yi ƙasa so da haka haka ake gangarowa in matarka ba ta fito ta sa ma butarka a layi da wuri ba to sai ka kai ƙarfe takwas baka fita ba akwai wanda ya ce yana cikin irin wannan gina akwai ranar da ya matsu kuma ana bin layi ana bin ya rasa yadda zai sai ko aka kawo masa na yara illa gidan haya har na ji wani mawaki ma yayi waka akan illan zufan gidan haya <laughs> saboda haka a irin wannan ne aka samu matsala matan wani da matan wani suka yi kawa dama ba magana tarbiya nan ba magana tarbiya a gidan haya domin manufarku daban-daban ce mazanku daban-daban matan daban-daban so da aka sai wata mata ta hurewa matarka kunne ka zo da ka mai tarbiya an ka jefa ta sai ka tarar da mata da rana sun yi daurin kirji kusan rabin su tsirara haka mijin wannan zai zo tsallaka ya wuce tafi daki wannan ma tsallaka ya wuce tafi daki aka hake haihuwan yaya su ma yayan daki ɗaya ne fa sai wai ranar da mijin wannan ba nan sai a tattara yayan a kai su can daki ranar da wannan yake a tattara a kai su wannan dakin haka fa ake zaune to irin wannan tsarin ba tsari ne na musulunci ba kowanne mutum ya bukamata in zai haya ya kama gida da zai iya zama shi kadai ya biya ko su masu haya su dinga yin kananan gidaje mai daki ɗaya ɗe ɗe wanda mutane za su iya kama ko mai bangare daban-daban yadda in ka shiga ka kulle daga kai sai ka sai iyalanka saboda haka wannan ma mun gano yana kashe aure da yawa domin an samu alaka tsakanin matan wani da mijin wani daga nan sai rigima ta shiga aku wani sai ce ya ga wani yana matarsa magana ko suna da alaka da matarsa ko kaza sai a kawo rigima da ƙarshe sai ka ji an ce aure ya mutu kun ga gidan haya ne dalilin mutuwa wannan auren kisa muka sa shi a cikin wannan sannan na sha tara ruwan ido wajen zaben abokin zama akwai maza masu ruwan ido akwai mata masu ruwan ido wajen ruwan idon nan sai ki je ki ɗauko wanda dama ba rike auren yake ba yanzu an samo mana wani mutum a Kano aurensa arba'in da mai aure saki ne amma fan zai aure ki zai kashe miki kuɗi za a yi wato akwati ma sai an miki goma sha biyu amma an kin yi sa'a ki wata biyu kuma mutane sun sani fa maimakon gwamnati ta hana shi auren sai kawai yake ta aure yake saki kuma matan suna yadda suna shiga a ce ai ce wata kila ta karshe kin fi kowa tsafta mai waye rike ki shikenan sai a je to wannan ruwan idan rashin zaben miji na gari ko rashin zaben mace ta gari da ruwan ido da rashin lissafi a wajen aure da gaggawar yin auren ba tare da an bincika sana'ar mutum da halayensa da nagartarsa ba kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa idza atakum man tarbawna dinahu wa khuluquhu fazawwuhu idan mutum ya zo neman aure ku duba addininsa da mutuncinsa da sana'arsa da halayensa sannan ku bashi in kun ƙi yin haka to barna zai bayyana a banka yanzu har an samu masu hayar mota da hayar kaya da hayar kuɗi a tafi zance sadakan iyayen yarinya masu kwaɗayi ne sai mijin ya je ya aro kaya ya aro mota a tuko shi a baya amma duk na haya ne tufafin da ya sa ma na haya ne agogon na haya hular ta haya komai haya yake sai je dare ta ce a ah, wannan yarinya mai kafa arziki ce dama kakanta ya ce tana da farar kafa ai ta yi sa'an miji sai an je a ga ashe duk ƙarya ne daga nan sai ka ga aure ya tarwatse ya lalace saboda ruwan ido wajen zaben aure yana cikin matsala sannan na ashirin akwai cin amanar aure hakika mun gano maza waɗanda suke da aure amma suna alaƙa mara kyau da wasu matan a waje da kuma wasu matan da suna da aure suna da alaƙa da wata mummuna alaƙa da wasu mazan a waje wannan abin na cin amana aure wanda ya zama ruwan dare yanzu nan wata bugomin waya tana kuka tace malam ina zargin mijina dan haka yazo mu yi mu'amala ta aure na ki nace to da me kike zargin sa tace abu uku na gani naga condom a cikin jakarsa naga receipt na hotel kuma a garin da muke sannan naga dan kunnan mace nace a kina da hujja waɗannan abubuwan guda uku ba za su fado jakan mutum haka kawai ba akwai abin da ya faru haka wannan matsala ce tace ita tsoron da take ko ya ɗauko wata cuta kai je ya sa mata kuma yanzu matan da muka ware masu cutar AIDS a Kano har sun kama kungiyar su mafi yawan su mazan su na aure suka sa musu wannan cutar akwai wanda ya auro mai wannan ba ba bincike ba shi yasa muke ta kokarin a Kano ya zama doka duk wani malamin da ya daura aure ba tare da an kawo certificate din lafiya ba ya karya doka shi limamin zamu fara daurewa tukunna kafin a zo da angon da iyayensa muna na ana ta tattauna wannan muna ta wayar da kan mutane kuma bil din yana nan ana rubuta shi in an gama za mu kai shi majalisa insha Allah muna fata ya zama doka domin jama'a sun waye da farko da muka faɗa ka mutane suka yi ta surutu dan me za a ce sai an bincika lafiya wannan aito nan asiri ne waye waye waye da muka ce to waɗannan kuma da aka kakkashe musu mazaje aka kashe musu mata su kuma asirin su ne rufu yanzu ga mace tana zaman aure zama sunna annabi sallallahu alaihi wasallam mijinta ya dauko cuta ya sa mata ya mutu ya batta da yaya cikin wahala so da ka duk matan nan da zamu aurar sai mun tabbatar da lafiyar ku wacce ta san ba ta da lafiya ƙara ta gaya mana an samu mara lafiya a hada su domin su ma masu cutan is din mun samo musu maza irin su sun aure su to a gurguje zan daina sharhi mai yawa so da an ce mun saura minti goma zan daina sharhi zan dinga kawo su in dan yi sharhi kaɗan akwai auren bariki <laughs> dama a bariki aka haɗu can yana can wani ma sai da aka haihu tukunna sannan aka yi auren wani ma da ciki aka yi auren kwanan na aka wani aure saboda aka wata biyu da tarewa sai matar ta haihu aka zo waya za a yi na ce to ya za a yi ko ga abin da aka yi nan to wannan yana cikin matsala sannan na 22 auren mace dan kudinta ko auren mutum dan kudinsa shi ma yakan haifar da matsala in dai kudi ka duba a wajen aure to za a samu matsala domin suna karewa kuma ko ka aure mace mai kudi ai ba kudin ta yasa ka aure ta ba in kudin ne to za a samu matsala domin ta baka yau ta baka gobe ta baka ji bugata sai ta ce ni fa na gaji kwashe kayan din eh to wannan matsala ne sannan akwai na 23 auren kiyayya mijin baya so ko matar ba ta so dangi su matsa sai an yi shi ma yana cikin abin da kamar yadda wata ta bugo waya je ta ce wallahi malam shekarar mu goma sha biyu da mijina amma ban taɓa sonsa sa ba ko kwaye zarra ta kuma na roki Allah na yi addu'a ko ɗan ƙanƙani in ji ina son sa wallahi malam abin ya kewa tace ce iyayena suka matsa sai na aure shi ina zaune ne kawai saboda iyayena ko yau babana ya rasu ta ce wallahi gobe auren zai mutu saboda bana so to wannan bai kamata a yi ba annabi ya hana auren kiyayya sannan nan 24 matsalar talauci talauci ma yana taka rawa wajen kashe aure saboda rashin samun abubuwan rayuwa na 25 matsalar kawaye akwai wanda suna zaman lafiya da mijinta kawayenta ne za su zo su dinga zigata ke kin fiye na ne wa mijinki kin fiye man ne wa mijinki kin fiye kaunan mijinki kin fiye kaza sai a ta kushe mata abin da take na zaman lafiya a gidanta har abubuwa su lalace a kai ga rabuwa na 26 matsalar zafin kishi akwai masu zafin kishi kwarai da gaske kamar yadda nana ummu salama ta ce annabi tana da zafin kishi yanzu akwai wanda ya ce mun duk sanda ya koma gida sai matarsa ta dau wayarsa ta yi ceki ta duba wai ko wata ta bugo masa ko wata kaza ko wani kaza da sauransu to sannan akwai a matsalar kin haihuwa daga bangaren namiji ko mace wani mata tana son haihuwa mijin baya so kamar yadda kun ji a tambayan da aka jiya wata tace mijinta baya son haihuwa me yawa ita kuma tana so sai in ba kwa so ku biyan sai ku je asibiti a ba ku shawara yadda za ku dakatar da haihuwa amma ɗaya yana so ana samun matsala ita tana son haihuwa kai baka so ko kai kana so ita ba ta so sai a samu matsala wannan ma yana kashe aure sannan na 28 tsiwa da rashin ladabi idan mace mai tsiwa ce mai rashin ladabi ce to takan jawo a sake ta na ashirin da tara shan kayan maye a kowace take shan banalin kwalba biyar kullun da safe to da aka kwaya ce in ta dinga nankawa mijin a shari'a abin ba kyau so akwai kwayoyi yanzu da ake shigawa da mata wai a jigarau sunan kwaya a jigarau saboda wai wanke wanke da girki da kaza kake wahala daga shan a jigarau sai ta koma kuma har akwai masu busa wiwi a cikin matan da muka samu wanda da lokaci duk zamu nuna muku irin wasu abubuwa a cikin wato projector sannan na talatin kannan miji eh, na ashirin da tara shan kayan maye a na ashirin da tara shine shan kayan maye sannan na talatin kannan miji wato akwai wani abu da ake wai wasan kanin miji gaskiya wannan maguzanci ne sai ka tarar da kaninka yana wasa da matarka wai kaninta ne wai mijinta ne wannan ma ana kashe aure ga kicin da halin da matsalolin da ake ciki a cikin gidana kuma sai amfani da wannan dama alaƙa su da mata har ta yi nisa har ya zama mata fi son abokin mijin fiye da wani kuma mutum ya gano suna yi na wata su ɗauki mata sakamakon haka ta yi wannan mata sannan na talatin da cikin mata mai sata akwai mai laliban a jihu cikin mata saboda haka ta yi wa mijinta sata aka kama su sakamakon haka ya sake ta akwai annamimanci da gulma na wasu mutane da ke kai zirga-zirga tsakanin ma'aurata har su kashe auren sannan akwai matsalar wayar sadarwa kun jiran nan lokacin da muke program da Malam Abdulrahman akan illolin waya da amfaninta wanda wata take shiga tugo suna yin tugo da wani daban suka haɗu a cikin tugo din, saboda haka sai ta ce masa in mijinta ya yi tafiya yayyo shigan mata ya zo gidanta shi kuma wannan ya shiga mata har da jambaki ba da su jagira da waye ya ɗarka hijabi to mai gadi na ya kama shi sai ga kafan wannan ba irin ta mace saboda haka masu shiga intanet sukan yi abokai da yawa maza da mata kuma daga nan wani sai a shiga shiririta wanda wannan ba daidai bane to shi ma yana kashe aure kamar yadda ya faru ga waccan din sannan rashin lafiya miji wajen rashin gamsar da matarsa shi ma yana kashe aure kamar da rashin lafiyar maje wajen gamsar da mijinta yana kashe aure sannan akwai sharrin bokaye mai zuwa gidan bokaye kwanan nan wata tace wai mijinki biki mallake shi yadda ya kamata ba ya kamata zan kai ki wajen wani boka wai shi bokan a wajen plateau yake to shi bokan rubutu yake a cikin allon karfe in ya rubutu a jikin allon karfe sai ya ce mace ta kara a jikin wuta idan ya jajajir sai ya ce ta je ta yi tsarki in ta yi tsarki sai ta wanke wannan rubutun sai ta yi wa mijinta miya da shi ta wannan sharrin boka ya dama shi bokanci yakan kama mutum amma baya daɗewa. so da aka mutum ya gano cewa ashe tsafi take masa so sakamakon haka ya kore ta to shi ma yana ciki akwai rashin tattaunawa da bin matakai wajen warware matsala idan matsala ta faru tsakanin miji da mata ba a son saurin saki ko saurin yaji ko saurin rigima ku zauna a tattauna me ya haifar da matsala kuma ya za a warware ta sannan akwai matsalar aiki mun yi record cewa akwai mazan da suke cewa matansu ba za su yi aiki ba sai a ta rigima ta sai ta kuma wallahi sai ta yi aikinta ai da aikinta ya ganta daga nan sai kaga an sake an sake shi yasa in mace tana aiki za ta aure ta tabbatar mijin ya gamsu cewa za ta ci gaba da aikin ta kuma sannan ya samu wato dalilai na cewa za ta kasance a wajen aikin domin akwai wanda ya je ɗauko matarsa a wani guri da take aiki sai samu kuma wai menene agogo ne wani yana ɗaura mata agogo a hannu ya rike hannunta yana ɗaura mata agogo saboda haka a sakamakon wannan ya sake ta tazo office ɗinmu na guiding and counseling muka kira shi yace ga abin da ya gani tace ita ma ta san ta yi kuskure saboda haka wannan duk matar da za ta yi aiki mijinta ya amince ya kamata ta kare mutuncinta a wajen aikin nan saboda haka wannan yana cikin abin da ake saki a kansa sannan akwai rashin hakuri akwai auren ƙarya akwai rashin gina aure akan soyayya dan Allah akwai kuma rashin iya wato dadewa in an mace ta dade kuma ba ta gyara jikinta da muka je a Jidda a Saudiya mun ga wani gida da ake kiransa Baitu Tajhizul Ara'is da Hausa gidan shirya amare da kuma gidan bawa mata shawara ko kin shekara 50 60 da mijinki ke zaki iya lalata jikinki ko ki gyara shi akwai matan da ba su iya gyaran jikinsu ba san irin abubuwan da ake sarrafawa komai shekarunki ba za ki tsufa da wuri ba za ki